mga tinulo sa napanos kong mga damgo. Mibuhagay mihagwa sa akong katulugon. Kining galamhan pangandoy buot kabuton. Tinubdan gialihan gisapnay sa mapakyasong mga bukton. Kapakyasan kabatanunan nasod paglaom. Kaugmaon kabatanunan ginikanan gihandom Kalampusan, kabataan, way katumanan. Bisyo, drugas, kahilayan, putos na ang katilingban. Katilingbang marasmas, utang sa gawas na putos. Ekonomiyang nag-us-us sa politika gilugos. Panumpa og pasalig plataporma ginmabdos. Gianak walay dilag bukog katawhang kabus nagkalibanga sa tumang pag-antos. pagantos. Hinalushusang pagbatig pangindahay Midugho sa mga pungango sa imong kaluoy. Ipabuhagay ang tubig sa kaangayan aron makadimdim ang uhaw nga katilingban. Sa linsing sa tuod sa patayng kagahapon, nanura sa pahimulos ug pangurakot, bulat sa samad sa panaugdaog nagngutngut, nagbasuni wala katambali sa hustisyang tinuod singgit sa pagmahay sa himalat yung katawhan pangindahay sa tinuod serbisyo sila hatagan. Maayo pang lusay nga naglutaw-lutaw sa kadagatan. Dinagmalan, gikusok-kuso, gilampornas, gilumsan sa mga balud sa kapakyasan. Naningkamot paggimaw aron makitang kahayag, bidlisig sa adlaw, aron maabot ug mahagkan ang aping salapyahan sa hustisya kaangayan.